Macca simore sappo e tati ñande hen yeesu yalti galle jooɗoyi daande weendu diɗɗal mawngal taarimo haa o joloyi e nder laana o jooɗi toon yimɓe ɓe ndari e daande ndiyam he o woni e haalinirde ɓe geɗe keewɗe tindi omo wiya gorko gooto meeɗi yaade aawoyde ɗo saranno aawdi ɗo woodi heen ko saami e laawol colli ngari cikiiɗum woodi heen ko saami e korkaade ɗo leydi heewaano fuɗi ɗoon e ɗoon sabu leydi ndi heewaano kono ndeen yehii haanaange e hoore jalluɗi ɗi cumi njoori sabu ɗi ngalaano ɗaɗi woodi heen ko saami e puɗi ñaaɗɗi puɗi ñaaɗɗi ɗi mawni njartii jalluɗi moƴƴi ɗi woodi heen kadi ko saami e dow leydi moƴƴiri fuɗi jibini ɗee gabbe cowii laabi teemedere ɗeya cowii laabi capanɗe jeegom ɗeya cowii laabi capanɗe tati kala jogiiɗo noppi yo heɗo e on sahaa almuɓe ɓe ɓattiimbo naamniimo mbii holi ko waɗi so haɗa haaldo e maɓɓe haɗa naftoro tindi o jaabiiɓe o wi'i onon on dokkama famde sirluji laamu asaman ɗi kono kamɓe ɓe dokkaka ɗum gati kala jogiɗo ma ɓeydana ha hebbina kono mo ala o hay seeɗa mo jogii o heɓtete waɗi mboɗo naftoro tindi so mboɗo haalda e maɓɓe ko aɓe ndaara tawa ɓe njiyaani kadi aɓe keɗo tawa ɓe nanaani ɓe paamaani ko noon ɗum ɗo ko allah rewnuno e hunu ko annabi esayi timmiri e maɓɓe ma on nan nantino ɗon tawa on paamata ma on ndaar ndartino ɗon tawa on njiyata ngati ngollayol tutolini ɓe cukki noppi maɓɓe ɓe muɓɓi gite maɓɓe mbele woto gite maɓɓe njiide woto noppi maɓɓe nande woto hakkillaji maɓɓe paamde woto ɓe tuubde am mi sellina ɓe onon noon malu woodani on gite mon ina njiya kadi noppi mon ina nana e goonga moɗo wiya on annabaaɓe heewɓe e feewɓe heewɓe muuyanoomo yiide ko njiyaton ko kono njiyaani ɓe muuyanoomo nande ko nanaton ko kono ɓe nanaani ndeen noon keɗoɗo ko tindol gaawowo ngol firti kala keɗiiɗo haala laamu ka tawa faamaani ɗum bonɗo o arat itto ko aawa e ɓernde mum ko ko oon woni laawol ɗo aawdi ndi saami ɗo ko saami e korkaaɗe ko ko keɗotooɗo konngol ngol jaɓɓorongol weltaare ɗoone ɗoon o kono ngol alaa e makko ɗaɗi o haɓɓotoo e maggol tan ko sahaa daɓɓo so kiiɓal walla leeɓte sabaabune konngol ngol arii o fergitto ɗoone ɗoon ko saami e puɗi ñaaɗɗi koo ko keɗotoɗo konngol ngol miijooji aduna e baggeende ngalu njartongol mbattongol dimarol ko saami e leydi moƴƴiri ko ko keɗotoɗo konngol ngol faama ngol ko oon jibinta wooda heen ko sowi laabi teemedere wooda heen ko sowi laabi capanɗe jeegom wooda heen ko sowi laabi capanɗe tati o tindaniɓe kadi tindol gongol o wi'i laamu asaman ngu wayi kono gorko gooto meeɗɗo aawde e ngesa mum aawdi moƴƴiri nden yehi haa jamma haa yimɓe fufɗaani gaño oon gorko ari aawi huɗo bonko e nder gulle hee yehi ndeen yehi haa ngesa baa fuɗi haa waɗi cammeeje huɗo bonko koone feeñi sarooɓe ɓe njehi mbi jom ngesa o kaliifa ko aawdi moƴƴiri ngaawnoɗa e ngesa ma ndeen noon holito ko huɗo bonko ummi o jaabiiɓe o wi'i ko gaño waɗi ni caggal ɗum sarooɓe ɓe naamniimo mbi'i min njahamin ndemoyo e huɗo bonko ko o jaabiiɓe o wi'i alaa ngati so oɗon ɗoofto huɗo bonko ko so on ndeenaaki on ɗoofarat gawri ndi gacceeɗi pudda haa coñal e on sahaa mami wii fitiram golle en soñooɓe ɓe yo ngittu ko adii fof huɗo bonko ko mbaɗa ɗum bahe nduppa puɗɗoo soñde gawri ndi naamna ɗum nder faawram o tindaniɓe kadi tindol gonngol o wi'i laamu asmaan ngu wayi kono foɗɗere muttarda nde neɗɗo ƴetti aawi e ngesa mum ni ko kayre ɓuri aawɗeele fof famɗude kono so nde fuɗi nde wontat puɗol ɓurgol puɗi ɗi fof mawnude nde wontat lekki haa colli weeyo ngara cabbina e cate makki o tindani ɓe kadi tindol gongol o wi'i laamu asamaan ngu way kono lawir mo debbo jiiɓi e muudi tati farin haa fof ƴuufini yeeso haalani yimɓe ɓe ɗum fof haalaniri ɗumen tinni o meeɗano haaldude maɓɓe taw o naftoraaki tinni o waɗiratno noon ko mbele ɗum ɗo ko annabi o wiino ina timma maami haalanirɓe tindi maami habruɓe geɗe gonnoɗo sirlu gila aduna o taga caggal ɗum o woppiti yimɓe ɓe o hooti galle almuɓe makko ɓe ɓattimo mbiimo firtan min tindol huɗo bonko ngol o jaabiɓe o wi'i ko ɓi neɗɗo o aawi aawdi moƴƴiri ndi ko aduna o woni ngesa ba ko ɓiɓɓe laamuɓe ngoni aawdi moƴƴiri ndi ko ɓiɓɓe bonɗo o ngoni huɗo bonko ko ko ibilisa woni gaño gaawɗo huɗo bonko o ko ñande darga woni coñal ko maleykaaji ɗi ngoni fitiram golle en soñooɓe ɓee no huɗo bonko ittirtee weddee e jeyngol ni ko noon ne wayata ñande darnga maa ɓii neɗɗo oo nel maleykaaji mum ngitta e laamu mum kala liɓooɓe woɗɓe e bakkaat e kala waɗooɓe ko boni mbeddoo ɗumen e oƴu ɗoon ɗo bojji e kaamtaali njogori wonde kono e oon sahaa fewɓe ɓe ma jalbu no nange ni e nder laamu baaba mumen kala joguiɗo noppi o heɗo laamu asaman ngu wayi kono ngalu cuuɗingu e nder gesa woodi jiiɗo ɗum suuɗi ɗum yehi e weltare yeeyoyi kala ko o jogino arti soodde baan gesa laamu asaman ngu wayi kadi kono julanki jiilotoɗo kaaƴe joɗɗe ni so tawi jomum yi ñayre rimre yeeyat kala ko jogi sooda nden ñayre laamu asaman ngu way kadi kono gubbol beddangol e geej jaggi liɗɗi mbaadi fof nden yeehi haa ngol heewi subalɓe ɓe pooɗingol haa e pokopokolam ngoni e sawtaade liɗɗi ɗi ɓe mbaɗi liɗɗi moƴƴi ɗi e nder paneeji ɓe beddiɗi nafata hay huunde ɗi ko noon ne wayata ñande darga malaikaji gara cawto moƴƴuɓe ɓe beddo bonɓe ɓe e oƴu ɗon ɗo bojji e kamtali jogori wonde o namniɓe o wi beele on paami fof ɓe jaabi ɓe mbi eyi caggal ɗum o wiɓe nden noon kala sariyanke gontuɗo almuudo laamu asaman way kono galo jaltinɗo e fawru mum galuji mum kesi e gadanteji ni nden yeesu jofni ɗin tindi fokkiti faati wure mumen woni e janguinde e batirde mumen yimɓe ɓe kawa goni e wiide hol fo to dañigal hakkilantagal holno wawir waɗir ɗi kawisaji matewona ko kanko woni ɓi munise o mate wona ko mariyama woni yum makko mate wona ko kanko woni mawnum yakuba yusufa simon wondude e yuda mate wona ko enen e miñiraɓe makko rewɓe koddi nden noon holiɗo ɗum ɗo fof iwrimo ko ɗum addani ɓe yawdemo caggal ɗum o wiɓe annabi wasani teddinede so wona e nder wuro mumen wondude e nder galle mumen o waɗi ɗon tan ko kayusaji seeɗa sababu nde ŋakkede mabɓe hoolare